для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. На другі ранак глушак з'ездзіў на поле і прывёз яшчэ воз снапоў. Скінуў абы як. Ні за што перазаў віламі каня, усё было няміла, нават ненавісна. І коні сын, і снапы, і гумно ўвесь свет. Ні на момант не забывалася, кіпела злосцю і лютасцю 56 пудоў падатку. На прыгуменні, Стары глушак плюнуў, загадаў Сцяпану паставіць каня ў хлеў. Плючыся, лаючы ў думках увесь свет, ён пабрыў на вуліцу, вуліцую на дарогу к цагельні, а потым к грэблі. Як быў у полі ў рваным зрэб'ю ў штанах, праз дзірку, у якіх бялела калена, сунуўся у алешнікі. Загадзя амаль упэўнены быў, што дарэмна ідзе, але ішоў – не мог не ісці, не мог не паспрабаваць. Загрэблюю бачыў, і ў алешніках ці не ўсе ў полі або пры гумнах. Здалёк на палосах, на дарогах, на прыгуменнях былі відны вазы. У сяле было ціха і пуста. Робяць. А ты лезь, марнуй час залаты. Але ж чорта ён залаты, падумаў глушак, быў залаты, быў да збуў, прапаў. Дык хай е ты прападае. Хай хоць усё прападае ўсё к ліху. У доме, дзе быў сельсавет у першым пакоі на пошце, век таўкліся людзі. Адны з газетамі, з пісьмамі, а другія гэтых найбольш было са ўсякімі гамонкамі, самакруткамі. Цяпер, дзякуй Богу, і за бар'ерчыкам, дзе сядзеў начальнік пошты, было пуста. За дзвярым у сельсавеце гаманілі. Глушак, асцярожна сунуў галаву непрычыненай дзверы, Там были только Трохим Сократар и Гайлис, старшиня сельсовета. Гайлис збираўся куды ісці, браў паперы са стола, лажыў у шуфлятку. «Вы за што?» – зірнуў ён на глушака, акуратна замкнуўшы шуфлятку. Калі глушак патлумачыў, латышовы вочы, здавалася, сінелі як неба зімой – худы, сухі, жаўтаваты загарэлы твар быў цвёрды і недаступны. Усё даслухаў спакойна і не вырухнуўся нават. Спакойна шмерна стаў адразаць слова за словам. «Вы не есть бедняк, і вы не маеце права на льготу. Вы кулак, эксплататор, вот хто вы есть». Гайлісавы словы, білі роўна цвёрда з латыскім акцэнтам. І мы налажылі вас падаток, як на кулака. Это зроблена намі законна, согласна закону пра сельска-гаспадарчы падаток. Мы не зрабілі ніякага парушэння этого закона і вы не маеце права трэбаваць пераглядаць ваш падаток. Ён маўчаў, пакуль глушак, нанава тлумачыў, што ён просіць. Згаварыў зноў так жа роўна і так жа цвёрда. Калі вы хочаце мірно жыць савецкай уладой, то вы абавязаны все выконваць до аднаго грама весь падаток. Інакш будзе согласна законаў савецкай улады мець суд, мець тюрьма. Я глушака раздзімала злая ўпартасць, я буду я падам, Ён хацеў сказаць скаргу, але стрымаўся. Я падам просьбу ў раён. Это можна, спакойна ўстаў Гайліс. На это есть ваше право. Глушак спраўдзіў слова. Другія толькі яшчэ паснедалі, калі яго калёсы ў крутой цеснаце між юравіцкіх гор, сунуліся ўніз у вуліцу. Прывязаўшы каня, ускінуўшы яму сена, глушак патупаў па сходцах. У пакоі перад апейкавым кабінетам былі ўжо людзі. Не так проста было і прабіцца. Глушак прыліп да чаргі прыгледзеўся. Ледні ўсе такія, што са скаргамі на падатак, то што зямлю пад калгас адрэзалі. Як бы стараючыся ўведаць, што чакае яго, глушак пільна цікаваў, якімі вяртаюцца з кабінета, чуў непрыхільнасць і нядобрую зайздрасць, да тых, што ішлі задаволеныя, абнадзеяныя, трывожыўся, калі паказваліся пануры і сярдзітыя. Глушак таміўся, чарга ішла марудна. З акна былі відаць гонтавыя стрэхі, фарбаваныя дахі, Няблізкі ельнічак за ельнічкам угадвалася прыпяць. Ад таго, што ўсё было нязвыклае, чужое, яго самога брала яшчэ мацней, чым у алешніках, як і тады ён амаль не верыў ва ўдачу. Ён праўда згадваў, што чуў пра апейку, што ён добры, справядлівы, але згадкі гэтай заўсёды натыкаліся на сваё нязменнае. Усе яны добрыя пры савецкай уладзе. Каб добры быў, не сядзеў бы тут. Апейка паглядзеў уважліва, здалося пільна. Здалося, у твары паявілася штосьці нядобрае, пазнаў нібы. Але не сказаў пра гэта, запрасіў сесці на табурэт каля стала. Схіліўшы пылыселую галаву, ён прабег вачыма прашэнне, якое даў глушак. «Адайце спісы алешніцкага сельсавета», – попрасіў апейка чалавека, што сядзеў у баку стала. Той паважна і спрытна перагартаў пачак папер, выбраў адну падаў старшыні. Толькі цяпер глушак, як мае быць, убачыў чалавека. Пазнаў партійнага да нітачкі, які калісьці прыязджаў абрэзваць зямлю – згадаў нейкія асцярожныя намёкі Яўхіма, што не такі ён зубрыч гэты і да нітачкі парцейны, як паказваў сябе. Зноў пільнаваў глушак, як апейкавы вочы бегаюць па паперы, загадзе прагнуў уведаць свой лёс. Але вось знайшоў, цішэй уважней пайшоў у парадку, потым падняў галаву і яшчэ да таго, як сказаў слова, глушак прачытаў свой прысуд ніякай літасці не будзе. Але таго, што сказаў апейка, глушак не чакаў. Глушак я ўхім. Ваш сын, здаецца, спытаў апейка. Сын кіўнуў глушак. Ён зірнуў востра. Апейка прыкмеціў, пытаўся не так сабе і ў глушака засела нецярплівая: « А што? але апейкавы вочы былі як асенняя ноч, не ўгледзеў нічога. Насцярожаны глушак падумаў, васпаваты, мапуць, перадаў: Дурань, палез на ражон, а зараз вылаў зноў ён яўхіма. Я не проціў, кажу, ужо зусім не верачы у добрае прасіпеў глушак апейку, але няхай, чтоб пасілі падатак і б скінулі мо трохі. Нам трэба хлеб, нудным, трохі раздражнёным голасам прамовіў апейка. Нам трэба вельмі многа хлеба. Хлеб рабочым, хлеб гарадам, хлеб чырвонай арміі. Каб выканаць пяцігодку, патрэбен хлеб. Вельмі многа хлеба. Тон апейкавай гаворкі быў такі, што глушак чуў. Ён не збіраецца ўгаворваць яго пераконваць. Ён нібы паўтараў урок дурному вучню. Казаў толькі таму, што трэба было сказаць нешта і неяк скончыць гаворку. Глушак чуў, што прасіць яго апейку цяпер тое, што прасіць сцяну ці тую гару, што гарбаціцца за яго спіною за акном. Яго ў момант, заліло нянавісцю і такой пякучай, што стала трудна дыхаць. Ён ненавідзеў лысіну з рэдкімі валаскамі, ненавідзеў недаспаны зямлісты твар, ненавідзеў расхрыстаную скасаваротку, ненавідзеў доўгую худую шыю з ямкую над ключыцыю, што відна была ў розхрасце каўняра. Няма праўды, прасіпеў, душачыся адчаем і лютасцю глушак. Апейка, нібы яго ўжо і не было, адчыніўшы дзверы, пазваў да сябе наступнага, быццам выганяў яго. Сляпы ад злосці ехаў глушак мястэчкам, студнеў жалезнымі абадамі па бруку. Ужо ля рыначнай плошчы ён схамянуўся, што няма чаго тут рабіць больш у гэтым мястэчку. Забег толькі на пошту, купіў аж тры газеты і павярнуў каня дадому. Усю дарогу лаяў сябе, знайшоў дзе шукаць праўды знайшоў з кім дамаўляцца. Во дамовіўся, карміў всякую нечасць бальшавікоў гарадскіх ды салдат, якіх на то і сабралі, каб калі што якое, штык табе ўсадзіць у грудзі. Гавораць, як успамінаў ён апейку, бы не чуў, што ты казаў, бы смяецца з цябе. Чуе гад, что сила, улада у их. Что же остается? Только гнуться, только выконывать, клянучи и себя, и увесь свет». Як же гэта? Ні чорта, ні Бога яны не баяцца. А Бог маўчыць, як бы скажы ты сам за іх, ці як бы і праўда няма яго на небе. Тут глушах схамянуўся, перахрысціўся, хутчэй, што падумаў дурная галава. Ёсць Бог, бачыць ён усё, чуе, бачыць, прыйдзе час, скажа ўсё. Ён цярплівы, Цепіць, але і яго цярпенне не вечнае. Прыйдзе пара, скажа сваё. Час ад часу сярод гэтых думак згадвалася пытанне пра Яўхіма, і ён стараўся дапасці, А што яно значыла? Ці не было ў ім якой бяды яго сыну? Нічога пэўнага не ішло ў галаву бы то, то толькі няясная трывога, з якой нязмена мяшаўся дакор Яўхіма за тое, што не слухаў яго, ад таго, што Яўхім быццам не не разумеў яго, не жыў душа ў душу і чуў сябе ад таго глушак як рэдка калі адзінокім. Захацелася старому глушаку у гэтую хвіліну прыбіцца да свайго чалавека, каб не адчуваць адзіноту. Да аднадумца, у якога такая ж трывога, такая ж злосць і параецца, мо памеркаваць у дваіх, а што рабіць? Ледзь калёсы дакацілі да таго берага, дзе радам з колішнім панскім садам прыступалі к шляху два рады калісьці панскіх, а цяпер камунарускіх тапуляў, ён павярнуў каня на нешырокую голую дарогу ў загародкі. Вельмі раптам захацелася пабачыць хрола. К хролу бывала не вельмі хіліўся, хоць іншы раз і запрашаў на свята і сам адведаў яго як роўнага станам. Пры людзях нярэдка пляваўся, судзіў зларадна. Казалі хло... хрол, хрол, сам батьку роднага зарэзаў. Як знайшлі старога ў лесе з перарэзаным горлам, даказаў хтосьці не чужая чыя, а сынкова работа. Тады скруцілі хролу, рукі, катаргу вечную напрарочылі, дык нешнеяк выкруціўся, явіўся цераз год, як не было нічога, з катаргі. Год другі пачакаў, А там і ўзяўся купляць, будаваць, і агледзяцца не агледзеліся першым багацеем на ўсе загародкі стаў. У абарот пусціў крадзеныя шупаны бацькавы залатыя, над якімі той дрыжаў, галодны, абарваны, як надпісаную торбаю. Глушака, хоць пляваўся пры людзях, не раз пякла зайздрасць да хролавай смеласці, да хролавага спрыту, да лёгкага, хуткага, багацця яго. Зайздрасцю, як сёстры ішлі і рэўнасць і злосць, загародскі хролчык ва ўсім здавалася абганяў, абкрадваў глушакову долю. Як жа мяняецца ўсё, потым не было чалавека, які б так як хрол падтрымліваў яго глушака. Не верылася нейк, што ўсё зусім нашчэнт прападае прападзе, калі на зямле яшчэ ходзяць, жывуць такія, як хрол. Хрол быў, як таварыш у бядзе, як апошняя надзея ў гэтым паганым, безнадзейным свеце. Вось і цяпер, як на прывязі вялу яго хролу. Сяло цягнулася доўгае. Гарбатыя платы, крывыя прызбы, чорныя вокны, што, здавалася, віжавалі з абодвух бакоў вуліцы. Не вельмі разумна было ехаць так сярод белага дня цераз усю вуліцу к хролу, самому лезці на непатрэбнае цікаванне людской плёткі. Другім разам асцярогся б неяк, але сёння было не да пустой асцярогія. Злость, что не опадала, не хотела чакать, не давала ехать кудысти, вяло просто туды, где можно было прыткнуться, до другого, надеянного человека. Знайсти, может, некую опору, некую потолю. Да и коли на тое и так, долго берохся, а что выберах – Хролаў дом, як і тыя разы звод далеку лесу ў вочы, ледзь толькі завідняўся з-за хат. Збоку можна было падумаць, што радаваўся гэты дом усяму. Сцены жаўцелі нібы ў масле. Цынкавы дах быццам смяяўся. Фігурныя аздобы на вокнах бы дзявочыя ўборы на свята. Ужо зблізку заўважыў аздоба тая на вокнах багата дзе патрэскалася і абадралася, калі і нагадвала пра святочнае, дык толькі так, што свята было і сплыло. Былі ўборы ў дзеўкі, да асталося рыззё, не да ўбораў цяпер кольшні весялуся. Таксама заўважыў глушак, пабітыя шыбы у двух вокнах, яны былі заткнуты анучамі. На дворы ўсё раскідана, абы як вароты ў хлеў скасабочыліся вісяць на адной пятлі на ганку правалілася масніца. Хрол быў на гумне. Праз хвіліну жонка правяла яго. Сухі, жылаваты ў зрэб'е, за сцюкамі ў даўно нястрыжанай барадзе, хрол зірнуў з-пад албана глушака нялюдска і зверавата, як бы казаў, чаго прыпёрся. Ішоў глушаку, Ён такі ж набычаны, з тым жа нязводным позіркам, прыгорблены гадамі ён ступаў неяк нядужа, валачыў ногі і каб няведання думкі не было б, што ён на такое здатны. Толькі вочы выдавалі яго ды рукі. Сядзеў хрол за сталом усё ж такі набычаны. Рукі з чорнымі растапыранымі пальцамі трымаў перад сабой, а глушак гаманіў, гаманіў даверліва лісліва прыязнымі вострымі вочкамі бегаў ток хролу ток хроліся то зноў к хролу як не быў растрывожаны не парушыў звычкі вязаў спачатку гаворку дробную для прыліку хрол маўчаў кроліка ж памагала глушаку снуючы сянец к сталу бавіла госцей з агародскімі навінамі і сваімі скаргамі Подзялілася не толькі навінамі, але і пляшкай самагонкі і закускаю. Глушак скора пачуў, як агонь уліты самагонкую перамяшаўся з агнём злосцю, які пёк ад самай гаворкі запейкам. Тут і развязаўся ў глушака язык. Стаў выліваць усё, што паліла не адзін дзень, прыпомніў і выспаватага, і гада латыша, і заразу з воласці. Не выліў усяго, што калі маўклівы хрол раптам п'яна адрэзаў. Так і трэба. Што? Што сказаць трэба? Не зразумеў глушак. Душыць. Чавіць вас трэба, адказаў хрол. Глушак скрыжаваў з ім здзіўлены позірк. Хрол не жартаваў, глядзеў так важна, ненавідна бы хацеў і сам чавіць. Кроліка заступілася за гостя, паспачувала, дык і ў нас жа тое. Глушак не ведаў, што казаць, мімаволі падумаў з ніякавасцю і павагай да хрола. І ты задушыць і не кне. Заўважыў чорныя дужыя пальцы на стале, варушыліся. Склізні, пагардліва скрывіўся хрол, даждаліся. Чава неба сота вас склізь пацячэ. Адна склізь будзе даждаліся. Не момент цяпер, вінаваты, як бы павучаючы запярэчыў глушак. Сіла ў іх цяпер. Галавою сцяну не праб'еш, і ён заўважыў: Хроліха згодна заківала не момент. Хрол зноў скрывіўся: склізні. Зноў выпілі. Доўга аж глушаком маркотна стала маўчалі. Хроліха паспрабавала была перабіць маўчанку, але хрол так зіркнуў на яе, што яна не мела. Сядзела ўжо са страхам, гледзячы на хрола. Хрол толькі вачыма павёў на дзверы і жонка знікла. Некаторы час яны так і сядзелі моўчкі. Хрол таропіў кудысьці ўсё той жа важкі позірк, і толькі пальцы, заўважыў глушак, варушыліся, нецярпліва, дужа, і стала аж нядобра адзін на адзін. Падцікаваць бы. Крывыя пальцы сціснуліся, скруціліся люта, чтоб не кракнуў, Упяў вочы ў глушака і скрывіўся. Склізні. Глушак сказаў, што ГПУ толькі вось і цікуе, каб выткнуўся хто, зразу прыляціць зразу пад рэвальвера, але хроладно скрывіўся. Добра акуратна лучыўся хролаў хлопец. Загарэлы жвавы паціснуў дужа руку, прысеў да стала. У куточках тонкіх сцятых губ мільганула прыхільная усмешачка, і тады хлушак ахвотна ухапіўся за яго роспыты пра яўхіма і павёў лягчэйшую гаворку. А ты чаго ж не думаеш жаніцца? Пацікавіўся знарок весела глушак, успомніў раптам яго мянушку цацура. Ды от ждаць глядзець прыходзіцца. Чорт жа яго знае, што яшчэ будзе. Цацура засмяяўся. Ці трэба яшчэ цяпер той хамут, жонка. Глушак хоць улавіў нібы намёк на яўхіма, але засмяяўся невясёламу цацураваму жарту. Пахваліў за розум. Яшчэ трывожней было на душы ў глушака, калі ехаў ад хрола. Браўся на прасткі цераз балота, Хоць дажджоў даўно не было, конь распораз чвяка ў чорным балотным кісялі. Груз да калень, вышэй калень. Балота было тут не такое шырокае, колькі у правай, у левай зялёнае куп'ё цягнулася немаведама куды. Пакуль вочы бачылі, зеляела куп'ё асака, рэдкія чэзлы кусточкі, а ўперадзе бераг быў недалёкі. Адно перад тым берагам рызала балота рэчка, цераз якую трэба было перабірацца ў брод. Тут было трохі намошчана галя, але гнілое, склізлае было яно так уціснута ў твань, што і на ім конь груз папуза, а вада рачная падмачыла глушака на возе. На самай сярэдзіне рэчкі ледзь не ўзгрузлі зусім. Глушак думаў ужо, што давядзецца лезці ў гразь, памагаць каню, але конь усё ж выпіў калёсы на бераг. Тут ужо недалёка была цвёрдая дарога, і колы, пакаціліся па пясчаных каляінах. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук